Hermes kai ge Zeus plazas andra kai gunaika e Hermen agagein autus epiten gen kai deixai hothen horuxantes spelaion po Iesusi Tu de to prostaxen po Iesantos hege to men proton ecoluen hos de Hermes e de legon ton dia prosteta genai f al orusetosan hoson boulontai, stenontes gar auto kai claiontes apodoosusi pros tus dios danes domenus meta lupes de apodidontas hologos logos eukairos